أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Iz Musalaf hadisa, odnosno knjige El Muqida od imama Zahebija, došli smo do, do uh, hadisa pod nazivom El Mudreč 20. po redu. Kaže autor, hije alfazun tekao min ba'di ruvat mutesileten bil metn la jebinu li sajmi illa eneha min sulbil hadis. Kaže, to su riječi, kaže, koje, koje se ubaci od nekih ravija, koje su spojene sa metnom, sa tekstom hadisa, onaj koji sluša ne razumije ne skonta da su one od, skonta, ne skonta osim da su one od teksta hadisa. odnosno drugim riječima rečeno, znači e, našim riječima rečeno, znači da unutar teksta hadisa, unutar teksta hadisa, znači bude, budu neke riječi, e, obično tu budu neka pojašnjenja, budu ubačena u hadis, onaj koji prenosi, sluša hadis od ravija koji je prenosio, on je razumio i mislio da je to sastavni dio hadisa, a u stvari to je ravija bio protumačio neke riječi. O tome se radi. I taj dio što je ubačen u hadis zove se mudreć, koji nije rekao poslanik sa nego je neki ravija ubacio, ne namjerno, ne ciljano, ne da, znači ne sa namjerom da, da se napravi problem. Kaže, vojadulu delilon ala enaha min lafzi ravin بِأَنْ يَأْتِيَ الْحَدِيثُ مِنْ بَعْدِ التُّرْقِ بِعِبَارَةٍ تَفْسِلُ مِنْ هَذَا هَذَا مِنْ هَذَا Kaže, ukazuje na to da je taj tekst od ravije, taj, taj dodati tekst ubačeni, kaže bi nijeti da hadis, da dođe hadis u drugim rivajetima, ta isti hadis, u drugim rivajetima, uh, iz, uh, u, u, kojima se razumije, Znači koji razdvaja, znači razdvaja taj dio, odvaja taj dio dodatka koji je ubačen od ravi. Razumije se da je to ubačeno od ravi. Kaže, vahada tarikun zanijun. Kaže, ovaj način, ovaj način određivanja dolaska da da je nešto ubačeno u hadis, kaže, je zanni, pretpostavka. U njemu ima pretpostavke. Dokazuje se s nekim argumentima, uh, znači koji nisu jasni kod Kaže, fe in da'ufe, te vakafna, evo, rađahna enaha minamet. Pa kaže, ako je slaba ta pretpostavka, da, bi, da, bi to, da taj dio hadisa mogao biti od nečeg što ubačeno, kaže, onda mi damo prednost da je to tekst hadisa. Mi smo do sad imali, ako se sjećate, ovaj, neke hadise koje smo na i da smo rekli da je to mudreće. Da se neko sjeća nekog hadisa, ako se sjećate. Govorili smo na početku, onda je kad smo govorili u Hadiću gdje Gurren e, Muhađilin, kad se abdest, oni koji budu, znači ona na čelu i e, na, rukama koja bude, na rukama i na nogama koja bude, da će ona na sudnje danu biti nešto će svijetiti na sudnjem danu. Pa je onda na kraju hadisa došlo, sa meni se tamo minkom, ko od vas može, šta da uradi? Feljutila gurratahu neka produži svoj svoju bjelinu koju će imati na sudnji dan, što ćemo svijet na sudnji dan, tu tragovi abdesa gdje abdestio. Pa smo poslije onaj, govorili da, je, da ima gore od učenjaka koji govori, hadis mu na li. A hadis od Buhurerije, da taj dodatak na kraju hadisa, ko od vas može da produži svoju bjelinu, neka je produži. Da sto riječ od Ebu Hureyre. Da je to stvar taj mudrač ubačeni dio. To je klasičan primjer ovo što mi ovdje govorimo zašto? Zato što u drugim rivajetima, od drugih ashaba nema taj dodatak. U stvari, i, i imamo, spomenuli smo hadise koji ukazuju da, ovaj, poslanik sada nije pravo više od onog što je trebao recimo na laktovima, ono, na nogama. Nije pravo više od onog što treba Nije pravo lice više da opere što više glave da bi opere onda, ovaj, i također ukazuju, imamo hadisu, za, zade ko opere više od onog kako je poslanik sada pravo u abdestu, kada je sad nešto loše? Znači, treba se na ono što je propisao Seperi. Tako da sve to ukazuje da je taj dodatak, i to je svojstvo samo za Buhari, da on tako to radi. Da je to, bilo, da je bio njegov stav, njegovo mišljenje, da treba odužiti, produžiti, gurati, da se što više operi. I ovaj, mnogi, mnogi učenjaci stavu da je taj dodatak, da je, da je u stvari, nije nisu riječ poslanika sam, nego da su riječi e, Buhurire. Ali su ima muslim Buhara ubacili u hadis kao da su riječi poslanika sallallahu dobro. To je sad klasičan primjer na ovo ovdje što mi navodimo. Kaže, li drađu fi وَسَتُ metnu? Daleko je od to, kaže da se može idrač, umetnuti dio hadisa, da bude u sredini metna. Kema kale, kaže kao što je hadis, pa će navesti ovdje jedan hadis. Ovaj, znači je budu, znači rijedak je slučaj da bude unutar hadisa. kaže, znači nije nemoguće, ali rijedak slučaj. Mada i to moguće. Zašto? Zato što zna, se neka destravija, ravija, spominje hadis od poslanika, pa onda neki dio unutar hadisa hoće da ga pretumači, pa sa svoje dvije, tri riječi protumači ono što prije toga rekao. Pa nastavi dalje hadis, pa bude u sredini. Znači moguće to, ali jako rijeđi slučaj. Kaže, e, kemale leo kale men mese unse jejhi wa zekerehu fadete vada. Onaj ko dodirne svoja dva testisa i svoj polni organ, neka abdesti. A osnova ovog hadisa, osnova ovog hadisa je da bilježi ga ashabu sunen, četvorica, od Busar ibn Dita Safvana, Busreti, Bita Safvana, da je da je Allahu poslanik sallallahu ovo žena znači sahabi kada je Allahu poslanik rekao men mese zekeru da ko dodirne svoj puni organ neka uzme abdest. Znači, dodira, dodirivanje punog organa gubi se u smislu dodirivanje šakom. A onda je došao ovaj rivat Teberanija men mese ferđehu va unse jejihi ko dodirne svoj polni organ i dva testisa. Kad je teba da, bude uli salam, neka abdesti kao što se abdesti za namaz. taj dodatak, znači, dođe u, sredini hadisa. I taj dodatak je ispravno da je taj dodatak slab. Kod je došao, u njem se izbojio Abdurrahman, Abdul, Abdul Hamid ibn Džafer, on se izbojio sa tim dodatkom I taj, taj dodatak je slab. Ali znači, rijedak je ovo slučaj da bude, da bude dodatak u, u sredini hadisa. Dobro. I zadnja rečenica kaže, وَقَدْ uh, سَنَّفَ فِيهِ الْحَتِيب تَسْنِيفًا kaže, Hatib Bagdad je napisao knjigu posebno gdje je izdvojio hadise u kojima imaju mudređi ubačeni dijelovi hadisa, da se zna, da se to nauči. وَكَثِيرٌ uh, وَكَثِيرٌ مِنْهُ غَيْرُ مُسَلَّمْ لَهُ إِدْرَاجُ A kaže, mnogi, mnogi od tih stvari koje on naveo da su ubačeni dijelovi hadisma, kaže, to nije prihvatljivo. и масштабно. Очкупитно это. То не год твердня. Добре. Andalusam Andalusam Andalusam